скільки б її не змішували. Інколи в дітях прокидається прапрадідівська кров. А ви його любите? не знати нащо запитав Булат. Він говорив про Філа Марша, і Кет одразу зрозуміла це. Він мій наречений, сказала вона, і я не хотіла б його втрачати. Він бачив Майкла і Лу? Професор толерантний до расової проблеми. На його запитання вона так і не відповіла. То бачив чи не бачив? з незрозумілою для себе впертістю нагадав матрос. Я йому пояснювала. А це він кивнув на фотографію. Місіс Кет сховала її в записник, поклала до кишені і мовчки покрутила головою. Може, колись, але не зараз. Хоча його не хвилює проблема раз, він тільки дуже вразливий. Булат уже давно збагнув хід її думок, лишалось тільки визначити, для чого вона розповіла все це йому. Але місіс Кетрін раптом розстроїлася і більше нічого не сказала. Коли згодом Булат підійшов до приймача, звідти линув писк морзянки. Кет стояла біля каюти Філа Марша з пучком виделок у руці. Філе, здивовано вигукнула вона, ви пишете щоденник? Уявіть собі, відказав професор. А ви хіба ні? Кетрін хмикнула. Щоденники тепер писали майже всі. Це стало якимось черговим психозом чи епідемією. Встромивши зошит під матрац, Філ марш елегантним рухом зняв окуляри. Її розчули цей рух, від якого вона була відвикла. Місіс Кет сіла поряд і поклала йому руку на плече. Ви скучили за своїми студентами, любий марш. Нудьгуєте без справжньої роботи. Справжньої роботи в мене вже давно не було, сказав марш без жалю до самого себе. Це не мусить бути новиною для вас, Кет. Ви звикли до обожнювання з боку студентів Любий марш. Не приховуватиму. Кет прийняла руку з його плеча. Уявляю, як ви заходите до аудиторії і хвилину стоїте, поки молодь угамується, а потім усі погляди звертаються на вас. І після дзвінка скидаєте окуляри. Хочете секрет? Мене здивувала ваша манера знімати окуляри, а потім уже я помітила і вас. Це дуже приємні спогади, сказав він. Я вже скучив і за спогадами. Непокоїть лише одне ви сьогодні якась незвична кет. 21 травня. Коли він сказав, ви сьогодні якась незвична, я спробувала глянути на себе його очима і зробила несподіване відкриття. Я справді змінилася. Тоді почала згадувати сьогоднішній і вчорашній день кожне слово, сказане мною або мені, і на душі стало порожньо і досить кепсько. Що ж, власне, відбулося? Тепер я майже напевне знаю, що розмова з матросом не минеться мені просто так. Щось урвалося мені під час тієї розмови а не можу збагнути що. Можливо, моя віра в свою правоту, бо я пішла від нього спустошена і майже несамовита. Містер матрос уже десь наприкінці розмови спитав, а ви його любите? І я так нічого виразного і не відповіла. Він мій наречений. Це не було справжньою відповіддю і мусило насмішити його. Інший з повним правом засміявся б мені просто в очі, бо я цілком заслужила таку ганьбу. Але він коректно змовчав. У душі моїй прокинувся сатана, хитрий і по жіночому лукавий, несподіваний і незрозумілий навіть мені самій. Він збудив жалощі до Філа, і я не говорила йому силу всіляких дурниць, хоча тільки тепер починаю це усвідомлювати жінками покеровують імпульсивні почуття.